2000 batean ahasatu izan zen, gero flero emerriz izan egon zen, anemese den moraz, hiru hauzi pasa ditu, eta hortik ateratzen dena, bon, hainbat uh, zigor uh, ukan ditu, eta azkenean emiz horzi urte egiterat uh, eh, kondenatu izan da hori uh, pendu zurete delakoa, eta horrek erran nahi behitu, uh, 2000 uh, eskubidea ukan gudula, uh, banitza peko askatasuna eskatzeko beraz, uh, eh, kampaina hori ere etorzen da, ama bosturte eren buruan, baina uh, eh, elburua da ere pixkat berriz jendea dinamiketan sartzea, ebe 2000 eta meretziko du baitzauku, eta bon pixkat prestatzeko ere mobilizazio espiritu batetan sartzeko.